Ve hâzel küfür diyor <clears throat> yukrahu aleyhi el mu'minu fela yakfur bihi. Bu kişi mesela tekfir edilen tekfircilik meselesi. Örneğin bir kişi tabancayı aldı ve diyor ki şu sözü söyleyeceksin. Bu adam da ölmemek için bu sözü söyledi. Ve bu İslam tarihinde olmuş bir vakadır. Kimde? Ammar bin Yasir. Onu ölümle tehdit ettiler. İşkence altında o işken, işkence onu işkenceye tabi tuttular. İşkence altında inim inim inliyor ve dediler ki eğer bizim dediğimizi yapmazsan artık işkence değil tek kelimeyle anneni babanı öldürdüğümüz gibi öldüreceğiz. Ve orada küfür sözü söyledi. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına ağlayarak giderek gittiği zaman dedi ki dedi ki helak oldum. Ammar bin Yasir helak oldu ya Resulallah. Ne oldu ya Ammar? İşte böyle bir daha seni dedi ki sen bu sözü söylediğin zaman kalbin nasıl? Dedi ki ya Resulallah vallahi kalbim imanla dopdoluydu. Bir daha seni bu şekilde yapsa yine aynı sözü söyle. O zaman demek ki her söz insanı küfre götürmez veyahut da her fiil insanı küfre götürmez. Özellikle bu saydığımız 6, 7, 8 şarttan birisi onda kaim olursa veya hayız olursa. وقد ينطق وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر li galebet farah. Sevincinden dolayı bir kişi küfür bir söz söyleyebilir diyor. Ev gadab veyahut da aş, yani aşırı sinirli olmuş. Bu aşırı sinirinden dolayı o an için ne yapabilir? Küfür bir söz söyleyebilir. Örneğin dine küfür edebilir. Haşa şey ve kella Allah'a küfür edebilir. Bu aşırı gazabından dolayı. Ve İbn-i Kayyim el-Cevziye rahimahullah diyor ki Sarhoşluk iki çeşittir. Bir, alkollü içki içmek sarhoşluk olur veyahut da sarhoş olunur. İki diyor, gazap. Gazap. Kişi aşırı böyle, aşırı böyle bazı insanlar var ki böyle sinirlendikleri zaman sarhoşluktan daha çok sarhoş oluyorlar. Ne söylediğini bilmiyor. Hanımın, hanımını mesela hanımını boşuyor, çocuğunu öldürüyor, kendine bıçak vuruyor, elini kesiyor, parmağını kesiyor, küfür ediyor, Allah'a, dine bir şey bırakmıyor. O gazap gittikten sonra diyorlar ki işte sen böyle söyledin Diyor ki ben böyle bir şey söylemedim. Ve da söylediysem de ben farkında değilim. Tıpkı bir sarhoş gibi. Aşırı bir sarhoş söylediği sözler o sarhoşluk gittikten sonra diyorlar ki sen böylesin diyor. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum diyor. Ha o zaman böyle bir kişi eğer hakikaten küfür bir söz veyahut da küfür bir fiil yaptıysa böyle bir kişi ne olmaz diyor? Kafir olmaz. اَوْ نَحْوِهِمَا فَلَا يَكْفُرْ بِهَا لِعَدَمِ الْقَصْدِ O küfür, o küfür sözü kastetmediğinden dolayı diyor kafir olmuyor diyor. Mesela deminki söylediğimiz örneği hani devesini kaybediyor ya ondan sonra bakıyor ki uykudan kalkıyor bakıyor ki devesi yanında. Ne diyor? Allahümme ente abdi ve ana rabbuk. Ne tam tersi söylemesi gereken söz neydi? Allahümme ente rabbi ve ana abduk. Diyeceğine dedi ki Allahümme ente ente abdi ve ana rabbuk. Halbuki ne diyecekti kendisi? Allahümme ente rabbi ve ana abduk diyecekti. Bu söz nedir? Bu söz küfürdür. Sevincinden dolayı neyi söyleyeceğini ne yaptı? Şaşırdı. İşte bu şaşırlıktan dolayı ne yaptı? Küfre girmedi. Halbuki söylediği söz küfürdür. Tamam mı? ahta'a min şiddetil farah diyor. Min şiddetil farah. Arşırı sevincinden dolayı bu sözü söylemekle ne yaptı? Hata etti. Ve bu küfür sözü kastetmedi aslında. Eğer bu aşırı sevinçlik içerisinde olmamış olsaydı, normal bir halde olsa mümkün değil. Demez ki ya Rabbi sen benim sen benim kolumsun ben senin Rabbinim. Mümkün değil. Kimse söylemez bunu. Müslüman bir insan bunu söylemez kesinlikle. Ancak işte bu tür şeylerden dolayı olabilir. وَالتَّسَرُّعْ فِي التَّكْفِيرِ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ اُمُورٌ خَطِيرًا مِنْ اِسْتِحْلَالِ الدَّمْ وَالْمَالِ Tamam mı? Diyor ki tekfircilik meselesinde diyor acelecilik yapmak diyor kişiyi dininden çıkardığı gibi diyor mirastan da mahrum eder. Hanımının ondan boşandığını boşanır. Öldüğü zaman mesela cenaze namazı yıkanmaz, efendim mezarlarda gömülmez, efendim ne yap. Bir sürü şeyden o kişiyi ne yapmış olabilir? Mahrum etmiş olabilir. Ve men'et tevarüz ve mirastan da onu men ve feshin nikah ve nikaha da feshetmiş olur. Feshetmiş olur. Dolayısıyla bu tekfircilik meselesi çok tehlikeli bir meseledir, çok büyük bir meseledir. Ancak ehli olan kişiler bu meseleyi konuşabilir. Ehli değilse o meselede, ehli değilse o zaman o meseleyi ehli olan insanlara götürünüz. Veyahut da bilmiyorsa sorsun feselu ehle zikri kuntum la ta'lemun. Yani bilmiyorsanız bilenlere götürünüz veyahut da sorunuz. <clears throat> Böylece burada bu meseleyi burada bitirelim. Hada vallahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem